frekvencija vašeg radija 107.2 FM stereo kao internet kanala Islam jedini put do dženneta nastavljamo naša druženja u kontinuitetu kroz serijal emisija Innehul Hak. جل الغدير ودفاق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن družeći se sa vjerskim autoritetima koji su sticali znanje na svjetski priznatim univerzitetima, poštovani slušalci, kroz serijal emisija Innehul Hak tretiramo aktuelne teme koje se tiču sviju nas. Tako će biti i večeras. Kriza je znanja, a znanje je naša svakodnevna potreba. Znanje je naša svakodnevna potreba je i naziv naše večerašnje teme u okviru serijala emisija Innehul Hak. وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسل Kakav je naš odnos prema znanju, a po islamskoj definiciji znanje je el ilmu kale Allahu wa kale Rasul. Znanje je ono što je rekao Allah i njegov poslanik. Odnosno, kakva je uloga znanja u životu svakog muslimana i kako se danas odnosimo prema znanju, odnosno učenju i prema učenim, nešto više u našem večerašnjem druženju, u društvu sa uvažnim vjerskim autoritetom, diplomiranim islamskim pravnikom, profesorom Elvedinom Pezićem. من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان Stoga, poštovani slušalci, preporučujemo vašoj pažnji frekvencije Radija Naba, internet kanal Islam jedini put do dženeta, da ostanete sa nama, da se zajedno družimo i inšallahu te Allah i okoristimo svi skupa. Vaša mogućnost večeras u okviru otvornog programa Radija kroz emisiju Innahul Hak za kontakte predviđeni telefoni su 061-778-131 ili 061-772-093. Napominjemo na spominute brojeve telefona, šaljite vaša pitanja isključivo u vidu SMS poruka. من أنفق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال من أنفق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك العابد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العابد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Nekoliko poruka od naših sponzora, a nakon toga, poštovani slušalci, prepuštamo riječ profesoru Alvedinu Peziću, vama želimo dobar prijem. Sponzori serijala Vraću BOO Visoko preduzeće za proizvodnju promet i usluge Sarajevski put BB Vraćo BOO Visoko Firma Mobi Trend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju Široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061 747 287 ili na web sajtu www www.mobi.trend.net ili com Mobi Trend Buregđinica i Čevapćinica Bogošća Nudi sve vrste pita i jela saroština Kućna dostava na području općine Bogošća 033 432 191 ili 061 180 149 Buregđinica i Čevapćinica Bogošća Samostalna zanatska radnja Almi Donje Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja vozila, zamine ulja i podmazivanja. Almi Donje Moštre. Kutubhana Innahu Hakvam predstavlja novu knjigu šeha Vehid Abu Selam Balija, zaštita od džina i šeitana u svijetu Kur'ana i Sunneta, kao i djela islamskog autoriteta doktora Omera Suleimana Eleškara, knjige Vjerovanje u Allaha u svijetu Kur'ana i Sunneta i poslanici i objave u svijetu Kur'ana i Sunneta. 061 778 131 ili 061 772 093. 3. Kutubhana Innahu Hak. Magazin Saf, najtiražniji islamsko glasilo na Balkanu. Provjerite zašto se sve više čita. Magazin Saf. Islamska internet stranica Minber. Jamir ja sahir jannah. O čovječe, šta te je obmanulo kada je u pitanju tvoj gospodar plemeniti? Moramo se ugledati u ashaabe. Moramo biti spremni svezati kamen na svoja prsa, na svoj stomak, da širimo Allahu uđelešanu riječ. Amen. Islamska internet stranica Minber Moramo biti spremni žrtvovati sve što imamo. Udobnost ovoga svijeta žrtvovati za dominaciju Allaha i Đelešanu riječi i za nagradu u džennetu. واغفر لنا ما مضى Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. I nemojte se dijeliti, podvajati, cijepati. Islamska internet stranica Minber تبلوا بالقليل من Zbog čega se razlikujemo od drugih islamskih internet stranica? السفر الطويل Da biste dobili odgovor na ovo pitanje, posjetite našu stranicu www.minber.ba Radimo zajedno, zbijimo safove i budimo kao jedno tijelo na putu širenja istine među ljudima.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 الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebaraka wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji slijede na putu istini do sudnjega dana. Cijenjena braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli u najavi, Večeras ćemo govoriti o znanju, o našoj potrebi za znanjem, o našim odnosu prema onome što smo naučili, o našim odnosu prema onima koji je uzvišeni Allah tebareke ve taala odlikovao znanjem. Svakako da je ovo opširna tematika i teško je da čovjek sve ono što bi želio da kaže vezano za ovu tematiku spomine u jednom druženju. Zato ćemo mi ovo naše druženje podijeliti u nekoliko dijelova. Na samom početku spomenut ćemo neke od argumenta koji ukazuju na vrijednost znanja. Nakon toga spomenut ćemo naš odnos prema onima koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao znanjem. U trećem dijelu našeg druženja spomenut ćemo zašto čovjek uči i kakav je kakav bi trebao da bude njegov odnos prema onim informacijama koje posjeduje i na kraju vidjet ćemo kako će čovjek biti pitan za one stvari koje je naučio i one informacije koje je posjedovao. Cijenjena braću i poštovani sestre, na samom početku treba kazati da ono što ćemo večera spomenuti u velikom broju slučajeva to su poznate stvari. Ali pošto je insanu svojstveno da zaboravlja, a naročito u današnjem vremenu, onda treba da se međusobno savjetujemo postupajući po riječima uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala fezekir fa inna zikra tenfe'u l'mu'minin ti opomini, a zaista će opomena koristiti onima koji vjeruju. Ako pogledamo, cijenjena braćo i poštovane sestre, u kuransko-hadijske argumente, vidjet da je mnogo toga što ukazuje na vrijednost znanja. Prenosi se u tom smislu i u tom pogledu da je Alija radijallahu ta'ala anhu izrekao riječi za koje su veliki učenjaci kazali da nisu čuli bolje riječi nakon riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i riječi Allahu poslanika alihi salatu wa salam. Kazao je Alija radijallahu ta'ala anhu قيمة كل imri'in ma kane juhsinuhu. Vrijednost svakog čovjeka je shodna njegovoj kompetentnosti. Onoliko koliko je čovjek kompetentan, toliko je i njegova vrijednost. Pa nastavlja Alija radijallahu ta'alanhu pa kaže dovoljno je znanju. Dovoljno je znanju vrijednosti to što ga sebi pripisuju oni i koji nemaju znanje. Mnogo puta nam se desi da vidimo čovjeka za kojeg znamo da je neznalica, ali tvrdi za sebe da je učen i da zna. I to je dovoljan pokazatelj vrijednosti znanja, jer da znanje nije vrijedno, ne bi ga pripisivao sebi onaj koga ne posjeduje. Pa nastavlja Alija radijallahu ta'lanhu pa kaže, a dovoljno je negativnosti i pokuđenosti neznanju to što oni koji imaju pri sebi to svojstvo, oni ga se odriču. Pogledajte samo kako su velike te riječi Ali radijallahu ta'ala gdje kaže vrijednost svakog čovjeka je shodno njegovoj kompetentnosti. Onoliko koliko znaš, toliko i vrijediš. A što se tiče, kaže, znanja, dovoljan je pokazatelj vrijednosti znanja to što oni koji nemaju znanja želi da se prikažu kod ljudi kao da da su oni učeni. A s druge strane, dovoljno je pokuđenosti neznanju to što ga se odriču, tog svojstva se odriču oni koji su sigurno neznalice. Treba da znamo, cijenjena braćo i poštovane sestre, također od stvari koje ukazuju na vrijednost znanja jeste i to što je znanje put, koji nam osvjetljava kako ćemo obožavati našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedini način kako možemo spoznati našeg gospodara, kako ga možemo ispravno obožavati jeste da to bude zasnovano na znanju, da to bude zasnovano na riječima uzvišenog Allaha te tebareke wa ta'ala, da to bude zasnovano na sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wa salam. Da li smo ikada razmišljali o toj činjenici koliko je nama potrebno znanje u svakodnevnom životu? Primjera radi, čovjek ustaje da bi klanjao sabah, Od prvog momenta nakon ustajanja, nakon što se probudi, potrebno mu je znanje da zna kako će ustati, da zna kako će abdestiti, ako nije klanjao vitr namaz, kako će ga naklanjati, ako okasni u džemat, kako će se priključiti džematu, ako je prespavao sabah namaz, kako će ga naklanjati i u kojem vremenu će ga naklanjati. I tako tokom cijelog dana čovjek je izložen potrebi znanja. Sve najveće dok krene spavati. Od sabaha pa do jaci čovjeku je potrebno znanje i tako svaki dan od njegovog rođenja pa sve do smrti do onog momenta kada bude umirao do onog momenta kada ga budu spuštali u kabur sve do tada je potrebno čovjeku znanje zato ako tako budemo gledali na znanje shvatićemo govor islamske učenjaka kada kažu čovjekova potreba za znanjem je veća od potrebe za hranom i pićem. Kako čovjeku znanje mo može biti više potrebno nego voda i piće? Jednostavno, čovjek u toku dana osjeti potrebu za hranom jednom ili dva puta ili maksimalno tri puta na dan. Dok njegova potreba za znanjem u toku dana je možda deset puta veća od potrebe za hranom. Također ako pogledamo u stanje ljudi, bez obzira da li to bili vjernici ili nedjernici, i pogledamo šta je glavni razlog njihove nepokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala ili njihovog nevjerstva, vidjet ćemo u velikom broju slučajeva da se problem vraća znanju, odnosno njihovo neznanje je uzrokovalo da žive takvim životom u nepokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zato kaže Hasan el Basri, rahmetullahi alihi, da nema učenjaka, ljudi bi postali kao životinje. Ne bi znali kako da obožavaju Allaha, niti bi znali kako da sklapaju brak. Pogledajte danas kada, kada je primjetan, kada je primjetno na terenu pomanjkanje islamskih učenjaka, vidjet ćemo kako se ispunjavaju riječi Hasana el Basrija gdje kaže kada ne bi bilo učenjaka, ljudi bi postali kao životinje. I pogledajte u društvo koji nas okružuje, koliko je ljudi koji su se, kada je u pitanju njihov moral, spustili na nivo koji je nerijetko niži od nivoa na kojem se nalaze životinje, stvorenja koja nemaju razuma. Od argumenta koji nam potvrđuju koliko mjesto u islamu zauzima znanje, govori riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže u suri Az-Zumar Kul قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ la يَعْلَمُونَ Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Uzvišeni Allah, tebaraka wa ta'ala, objavljuje poslaniku i kaže reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? I nakon toga ne daje odgovor. Dosta puta u Kur'anu uzvišeni Allah na određena pitanja daje i odgovore. Ali ovdje, pošto je odgovor više nego poznat, uzvišeni Allah samo kaže reci o poslaniće, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne, zna, i oni koji ne znaju? Zaista nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Zato cijenjena braćo i poštovani sestre, Islamski učenjaci kada govori o znanju, kažu da se ljudi nasprem znanja mogu podijeliti u četiri kategorije. Imamo prvu kategoriju koja je definitivno najbolja kategorija. Ljudi koji znaju, imaju znanje i oni su svjesni da znaju. To je definitivno najbolja kategorija. Imamo drugu skupinu, ljudi koji ne znaju, ali znaju da ne znaju. Čovjek ne posjeduje znanje, ali je svjestan da ne zna. I sa takvim čovjekom je zajedničku riječ lako naći. Ne zna, svjestan je da ne zna i ono što ne zna on će pitati. Imamo treću skupinu, ljudi koji ne znaju, ali ne znaju da ne znaju. Oni su već problematični. Da čovjek ne zna, određene stvari, ali siroma nije svjestan da ne zna. S takvom osobom je izuzetno teško naći zajednički jezik. I imamo četvrtu skupinu koja je definitivno najteža kada je u pitanju komunikacija. To su osobe koje ne znaju i nisu učene i ne samo da ne znaju, već smatraju da znaju. Komunikacija s takvim osobama je definitivno najteža komunikacija i razgovor, ubjeđivanje takvih ljudi nerijetko ne, ne poluči skoro nikakve rezultate. Zašto? Zato što ta osoba ne zna, ali ne samo da ne zna, on ne zna i smatra da zna. To je veliki problem. Zato svako od nas bi trebao da se preispita i da vidi u kojoj skupini se nalazi u odnosu na ove skupine koje smo spomenuli. Od argumenta koji ukazuju na vrijednost znanja u ovoj našoj plemenitoj savršenoj vjeri jeste hadis koji je zabilježio imam Buharija i muslim od Muavije radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslani kazao onome kome uzvišeni Allah želi dobro on mu da, poduči ga propisima vjere ili preciznije prevedeno, da mu da razumije vjeru. Pogledajte samo ovaj izraz ovdje, kada kaže Allah poslanik, onome kome Allah želi dobro, on mu da da razumije vjeru. Nije, braću moja draga i cijenje sestre, dovoljno da čovjek samo zna argumente. Čovjek naučio Kur'an na pamet. Čovjek zna možda Buharinu i muslimovu zbirku hadisa na pamet. To ne znači da je ta osoba učena. Zato ovdje Allah poslani kaže Men yuridillahu bihi hajra yufaqihuhu fid din Kome Allah želi dobro, da mu da razumije vjeru. Da mu da razumije vjeru. Od argumenta koji ukazuju na vrijednost znanja jesu riječi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam koji je zabilježio imam tirmidhi s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Allah poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike sjedio sa ashabima, pa je u njegovom prisustu spomenut čovjek pobožnjak i čovjek učen. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam vrijednost učenog nad pobožnim. Ne kaže Allah poslanik vrijednost učenog nad običnom masom, ne, vrijednost učenog nad pobožnim. Nije lako biti pobožan. Ali pogledajte velike razlike između učenog i pobožnog. Kaže Allah poslanik, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mene u odnosu na nekog od vas, misleći na ashabe. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, nastavljajući taj hadis, zaista uzvišeni Allah i njegovi meleki i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, pa čak i mrav u svojoj nastambi, pa čak i riba u vodi, moli Allaha da oprosti onome ko podučaje ljude dobru. Allahu akbar. Poslušajte ovu vrijednost. Blago se onima koji su krenuli putem na kojim, na kojim podučavaju ljude hajru i dobru pogledajte, zaista uzvišeni Allah i njegovi meleki i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, pa čak mrav u svojoj nastambi, pa čak riba u vodi, moli Allaha i donosi salavat na osobu koja druge ljude podučaje dobru i hajru. U drugom hadisu Allahu poslanik alihi salatu wassalam kada govori o vrijednosti znanja kaže onaj ko krene putem traženja znanja Allah će mu olakšati tim putem put ka džennetu. Allahu akbar. Kada ne bi bilo druge vrijednosti osim ove, to je dovoljno. Jer svako od nas ko vjeruje u Allaha, on žudi da mu Allah olakša put ka džennetu. Pa kaže Allahu poslanik, ko krene putem traženja znanja, Allah mu Zbog toga olakša put ka džennetu. Pa nastavlja Allah u i kaže zaista meleki postavljaju svoja krila onome ko traži znanje zadovoljni njegovim postupkom. Pa nastavlja Allah u i kaže zaista učenjaku traži i stigfar donose za njega stanovnici zemlje i nebesa i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa u odnosu na ostale zvijezde. I kaže na kraju Allahu poslanik alihi salatu wasalam učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici nisu nasljedstvo ostavili ni srebrenjake ni zlatnike. Oni su ostavili i za sebe znanje, a onaj koga uzme, uzeo je nešto veoma vrijedno. Kada bi željeli samo da ovaj hadis komentarišemo detaljno, trebalo bi nam mnogo vremena i sigurno ne bi uspjeli do kraja ovog našeg druženja detaljno pojasniti vrijednosti na koje ukazuje samo ovaj hadis. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam također govorići o vrijednosti znanja. U hadisu kojeg zabilježima muslimo debu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu, da je rekao Allah poslanik kada preseli čovjek, kada umri, prestaju njegova dobra djela osim u tri situacije. Sadaka tinđar je trajna sadaka. Da čovjek ostavi nešto u trajnu sadaku iza sebe, na taj način njegov žiro račun na koji se dodaju i upisuju njegova dobra djela neće biti zatvoren i zaključan, zaključen sa njegovom smrću. Također, drugi način, znanje koje će koristiti ljudima nakon njegove smrti. I to je ono zbog čega smo citirali ovaj hadis. I treći način, čestito djete koji će dobiti Allahu za njegove roditelje. To su tri načina kako čovjek može i nakon svoje smrti da prima dobra djela i da se povećavaju njegova dobra djela. I zadnji hadis koji ćemo spomenuti, iako je mnogo argumenata, mnogo je kuranskih ajeta, mnogo je hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, koji ukazuju na vrijednu znanja, skoro da o tim stvarima razumnim ljudima ne bi trebalo mnogo govoriti, jer svako od nas je svjestan šta znači znanje, šta znači ilm u svakom pogledu, u svakodnevnom našem životu svako od nas cijeni učitelja, profesora, svako od nas cijeni efendiju, svako od nas cijeni muftiju. Zašto? Zato što su učeni. I to je skoro pa normalna stvar kod svakog od nas. Ali želio sam ovom prilikom samo da spomenem neke argumente da se prisjetimo vrijednosti šerijaskog znanja, poznavanja vjeri. Zadnji hadis hadis koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hureyre, da kaže Allahom poslanik alaihi salatu wasalam, najbolji među vama u džahilijetu pred islamskom dovu, oni su najbolji i u islamu. Ali sa jednim uvjetom, i za fekuhu, ako se poduče propisima vjeri, ako se poduče propisima vjeri, tada će oni opet biti najvjedniji dio društva u kojem živi. To je nešto, cijenjena braćo i poštovane sestre, što sam želio da spomenem u početku ovog našeg druženja, ne bili se u našim srcima probudila želja za traženjem znanja, ne bili se u našem srcu probudila želja da krenemo putem edukacije, saznavanja, spoznaje ove naše plemenite i savršene vjerije. Nakon toga, svakako, da kada govorimo o ovoj tematici znanja, neophodno je da se dotaknemo tematike našeg odnosa prema onima koji je uzvišeni Allah te barake wa ta'ala uzdigao znanjem. Jer cijenjena braću i poštovani sestre, vidjeli ste hadise koje ukazuju na vrijednost znanja i učenjaka. Sama ta činjenica da su to vrijedni ljudi je dovoljna da se mi zapitamo kakav je naš odnos prema tim ljudima. Jer mi u svakodnevnom životu živimo po tim pravilima da sve što vrijedi treba paziti. Čovjek ima skupo auto, pazi to auto, zaključaje ga. Ako nema alarm, ugradi alarm, kako ga neko ne bi ukrao? Čovjek ako ima dosta novca u novčaniku, s vremena na vrijeme provjeraje da li je zakopčao novčanik, da li je ga stavio u žep i tako. Sve što vrijedi na dunjalu ko čovjek čuva. E tako, braćo moja draga i ciljne sestre, nakon što smo spomenuli argumente koji ukazuju na vrijednost znanja i na vrijednost učenjaka, na nama je da postavimo sebi pitanje kakav odnos je naš prema učenim osobama, odnosno kako bi se mi trebali ponašati prema učenim osobama. Ne mora samo pod ovim poglavljem da govorimo o osobama koje su odlikovane znanjem i još su među nama, još su žive. Već je ovo opći govor koji obuhvata i one koji su imali znanje ali su preselili. A normalno to i obuhvata i one koji imaju znanje, koji su učeni, a još su živi. Prvenstveno, kada govorimo o učenim, mislimo na sve učenjake od vremena Allahu poslanika alihi salatu wasalam pa sve do današnjeg vremena. Na prvom redu mislimo na ashabe Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I zaista je, cijenjena braćo i poštovani sestre, čudno i zaista je to absurdno. Kako može čovjek doći na nivo da vrijeđa ashabe Allahu poslanika alihi salatu wasalam, one ashabe koji su nama dostavili vjeru, one koji su bili most između nas i Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Allahu poslanika alihi salatu wasalam je žestoko, žestoko zaprijetio onima koji vrijeđaju njegove ashabe. Kaže Allahu poslanik u hadisu koji zabilježio imam Buharija i muslim od Ebu Sa'ida el-Hudrija, nemojte vrijeđati moje ashabe, nemojte vrijeđati moje ashabe, zaista kada bi neko od vas udjelio zlata, onoliko koliko je velik uhud, zamislite koliki je uhud, veliko brdo, Kaže Allahu poslanik, nemojte psovati i vrijeđati moje ashabe. Zaista, neko od vas, kada bi udjelio zlata onoliko koliki je Uhud, ne bi dostigao pregršt ili pola pregršta od onoga što su oni udjelili. Pogledajte samo tu odliku tih ljudi. Oni koji su svakog momenta bili spremni za Allahu, te kvata'ala, vjeru, da daju svoje živote pogledajte samo jednu činjenicu. Koliko je malo ashaba koji su preselili i umrli u Medini. Zašto? Zato što su shvatili da treba da dostave islam cijelom čovječanstvu. I velik broj ashaba nije preselio niti je ukopan u Medini. Oni su ti koji su dostavili Allahu te tebarake wa ta'ala vjeru do sljedeće generacije, a sljedeća generacija sljedeću i tako sve dok nije došla vjera Islam i do, do nas. Kada govorimo o poštovanju učenjaka u Lemi, oni koji su preselili i oni koji su živi, Ne možemo da ne spomenimo hadise Allahu poslanika alih salatu wasalam koji nam potvrđuju kakav bi trebao da bude naš odnos prema ljudima koji uzvišeni Allah odlikovao znanjem. Kaže Allahu poslanika alih salatu wasalam u hadisu koji ga zabilježu imam hakim od Ubade ibn Samita radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik kazao nije od nas, nama ne pripada onaj ko ne poštuje naše starce, starce našeg društva, ko ne poštuje, kaže Allah poslanik, taj nije od nas, taj nama ne pripada. Nama ne pripada i onaj ko nije milostiv prema našoj djeci djeci iz našeg društva ko nije milostiv, kaže Allahu poslanik, taj nama ne pripada. I na kraju kaže Allahu poslanik, alaih salatu nam, nama ne pripada. Nije naš onaj ko ne poštuje i ne zna prava islamskih učenjaka. Pogledajte ove prijetnje. Treba li čovjeku vjerniku veća prijetnja nego da mu kaže Allahu poslanik, ti nisi od mene, ti nisi naš, ti nisi od onih koji poštuju islami, koji poštuju načela koji postoju sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ovo je velika prijetnja svim onima koji ne daju pravo učenim ljudima. Do te mjeri da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam odrekao se takvih ljudi. Zato kaže imam Sufjan Efeuri rahmetullahi alihi kada vidiš čovjeka, mladića, da govori u prisustvu učenjaka, pazite, ne kaže da ih vrijeđa, već samo kaže da govori u prisustvu učenih ljudi, pa makar taj mladić imao znanja, znaje, kaže, da je to osoba koja nema stida i u kojoj nema dobra. Pogledajte kako su prve generacije poštovale islamske učenjake, a pogledajte danas naše stanje, svako može sebi dati za pravo da vrijeđa one koji uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala uzdigao znanjem. Na kraju ovog, ovog dijela našeg predavanja gdje govorimo o našim odnosu prema učenim, svakako treba spomenuti riječi poznatog islamskog učenjaka, historičara Ibn Asakira, rahmetullahi alihi, koji je preselio u 571. godine po Hiđri, koji kaže sljedeće riječi, riječi koje vrijede zlata. Kaže Ibn Asakir, rahmetullahi alihi, znaj, dragi moj brate, Allah uputio i mene i tebe ka onome sa čime je on zadovoljan. I učinio nas obojicu od onih koji od njega strijepe i boje ga se istinskom bogobojaznošću. Znaj da je meso islamskih učenjaka otrovno i Allahovo pravilo u raskrinkavanju onih koji ih omalovažavaju je poznato. Pa onaj ko svoj jezik usmiri ka učenjacima da ih grdi i kleveta, Allah takvoga iskuša sa mrtvilom srca prije nego što preseli sa ovoga svijeta. Pogledajte riječi ovoga učenjaka, historičara, koji kaže... Niso učenjaka je otrovno, I znaj, cijenjeni brate, da kogod pusti jezik, vrijeđajući učenjake, da će ga uzvišeni Allah iskušati mrtvilom srca prije nego što u stvarnosti umri. A treba li čovjeku, treba li čovjeku veća kazna nego da uzvišeni Allah umrtvi njegovo srce, a on još živ na dunjaluku? Čovjek vjernik sigurno neće se ustrašiti od bilo kakve dunjalučke kazni, kao što će se ustrašiti od ove kazni, da njegovo srce bude umrtljeno, da ne razumije, da ne razumije, da ne razlikuje između istine i dalaleta, da ne pravi razliku između grijeha i pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U trećem dijelu naših druženja spomenut ćemo, cijeljena braćo i poštovani sestre, Spomenut ćemo zašto čovjek musliman traži znanje. Svako od nas neka postavi sebi pitanje koliko je stvari koje zna vezuju se za vjeru, a on ih ne prakticira. Počeš od namaza. Zar postoji musliman, čovjek koji se deklariše kao musliman, a da ne zna da je obavezan da obavlja pet dnevnih namaza? Postavimo sebi pitanje da li živimo po onome što znamo. A s druge strane, Ne smijemo nikada postaviti pitanje jer ne zaslužujemo zašto nam se sve ovo dešava. Dešava nam se zato što smo zapostavili prakticiranje Allahove vjeri. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً banka A onaj glavu od knjige moje, njemu težak život pristoji. Njemu težak život pristoji. Ne treba da nas čudi što živimo teškim životom u svakom pogledu, materijalnom, psihičkom, fizičkom, zdravstvenom. U svakom pogledu ne smijemo se iznenaditi, zato što smo mi okrenuli leđa Allahovoj knjizi, njegovoj vjeri, tako je uzvišeni Allah te tebaraka wa ta'ala. Dao da mi živimo teškim životom onog momenta kada smo mi okrenuli leđa njegovoj vjeri. Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, primjer onoga ko podučaje ljude, a on ne radi, po tom znanju je kao primjer svjetiljke, svijeći, kandila, koja gori i svijetli drugima, a u tom gorjenju ona sama sebe spaljuje. E takav je primjer čovjeka koji i druge ljude. Drugim ljudima pojašnja je put ka džennetu, a on sam ide putem koji vodi ka džehennemu. Hadis Ovaj hadis koji smo spomenuli, šeha Albani rahmetullahi alihi, je ocjenio vjerodostojnim. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti u večerašnjem druženju, veoma bitna stvar, svako od nas cijenjena braću i poštovani sestre trebao bi da zna koliko vrijedi kada je u pitanju njegov odnos prema znanju. Mi živimo u čudnom vremenu, vremenu kada jedino u vjeri, jedino u vjeri može govoriti svako ni u jednoj drugoj oblasti ne može govoriti niko, osim onaj koji je kompetentan, osim u vjeri. Tako svako sebi daje da pra, za pravo da tumači vjeru. Kogod ga upita nešto, on odgovara, makar nikada u životu o tom pitanju nikada ništa nije pročitao. Treba da znamo, cijenjena brašu i poštovani sestre, govoriti o Allahovoj vjeri bez znanja je izuzetno izuzetno opasna stvar. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, onaj koga je uzvišeni Allah poslao kao milo svjetovima, pogledajte kako je u datu momentu znao biti strog i ljud. ako znamo da je poslan kao milo svjetovima, u datu momentu znao je biti strog i ljud. Jedan od tih momenata jeste slučaj Hadis koji je zabilježeno Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je skupina sahaba bila na putovanju. Jedan od njih je bio ranjen u glavu. Pa u noći u kojoj su znači prenoćili, spavali, osvanuo je džunup. Trebao je da se kupa, pa je upitao ashabe koji su bili prisutni da li može da uzmete jemom. Ashabi znali su da se temu može uzeti u slučaju kada nema vode, a nisu znali da se može uzeti tejemom također u situaciji kada čovjek ima vode, ali se boji da će mu ta voda, korištenje vode nanijeti štetu. Pa su mu kazali, mi smatramo da tebi nije dozvoljeno da uzmeš tejemom. Obaveza ti je da se okupaš. A bila je hladna noć, hladno jutro, hladna voda. Pa je se okupao taj ashab i to je uzrokovalo da je preselio, da je umro. Pa kada su došli Allahovom poslaniku i obavijestili ga o tome, Znači, kazali su Allahu vjeri nešto što nisu znali. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ubili su ga. Pogledajte, tu njihovu fetvu koja je zasnovana na neznanju naziva ubijstvom i kaže, ubili su ga. Je li samo to? Ne. Ubio ih Allah. Allahu poslanik upućuje dovu protiv tih ashaba kako bi nas u današnjem vremenu i čitav svoj umet naučio da čovjek ne treba da govori o Allahu i vjeri osim ono što zna. I na kraju kaže Allahu poslanik ovog hadisa, zašto nisu pitali ako nisu znali? Jer lijek neznanju je pitanje. Ovaj hadis, cijenjena braću i poštovani sestre, nam nedvosmisleno ukazuje na opasnost da čovjek govori o Allahu i vjeri, a nije kompetentan i ne zna, ne posjeduje znanje u datom pitanju. Čovjek ne treba da se stidi ako dođe u situaciju da ga neko upita i on ne zna. Mnogo je preći da kaže ne znam, nego da kaže a nije kompetentan i ne posjeduje dokaz za ono što govori. Jedne prilike, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu kod imama Bezara, rahmetullahi alihi, Čovjek je došao Allahom poslaniku i kaže Allahu poslaniće koje je mjesto na zemlji je najdraži uzvišenom Allahu, a koje mu je najprezrenije, najmrži. Pa kaže Allahu poslanik, ne znam dok ne upitam Džibrila. Pogledajte, Allahu poslanik, Allahu miljenik koji je dolazila svakodnevno objava, kaže ne znam. Pa kada je došao Džibril, kazao je najdraža mjesta uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala su džamije a najmrža mjesta uzvišenom Allahu su pijace. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da nas poduči korisnom znanju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane magdje bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, stagfiruke, wa etubu ilajke. Wallahu ta'ala alem ve sallallahu ala nebina Muhammed. Allah tabarike ve ta'ala najbolje zna i neka je salam, salavat i spasna Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alihi ve sallam. Poštovani slušalci, bilo je tu i 414. izdanje serijala emisija Innahul Hak na temu znanje naše svakodnevna potreba od strane večerašnjeg predavača, gosta, profesora Ledna Pezića. U nastavku našeg večerašnjeg druženja čekamo vaša pitanja, a u sljedećem inšallahu teala i odgovori pravimo još jednu pauzu Ja Allah samo tebe molim ja znači moja duša žudi u džennetu tvojima Ja Kerim Ja Allah samo tebe molim ja znači moja duša žudi مجاهد فوهما Ovaj život kratak je, mladost prođe nestaje, kao lista uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe nestaje, posle boje zemlje Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja Znači moja duša žubi u džennetu tvojima Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja Znači moja duša žubi فزودي وجمدوا طوبنا Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio I sve one godine, ja sam razba molio Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio I sve ove godine Ja sam razba volio Ja kerim Ja Allah Samo tebe molim ja Znači moja duša žudi U džennetu tvojima Znači moja duša žudi ya kerim ya allah samo tebe molim ja zači moja duša žudi u džennetu ima ya vedud ya rahman ya kerim ya gafar učini da džennet bude Moja zadnja stanica učini da džennet bude Moja zadnja stanica učini da džennet bude Moja zadnja stanica ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله 061778131 ili 061772093 E, selam za vas, alaikum selam kakvu treba suprugu izabrati za odgoj djeci sutra u braku الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista o ovoj tematici bi se moglo govoriti mnogo toga, jer vrijeme u kojem živimo i te kako iziskuje da se govori o ovoj tematici, jer živimo u vremenu velike krize majčinske institucije. Zasigurno je velik broj žena koje imaju djecu i koje su već majke u pogledu odgoja djece i te kako zakazale, prepustile su odgoj svoje djece televiziji, internetu, videoigricama, ulici, kafićima i normalno rezultate svega toga vidimo na našoj ulici. Kada je u pitanju osobina koju bi trebala da ima ili osobine koje bi trebala da ima žena koja će sutra odgajati djecu onako kako treba, prva i osnovna i najbitnija osobina jeste da ta žena vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim vjerovanjem da je u svom životu za vodilju, glavnu vodilju u svom životu uzela Allahovu knjigu i sunnet Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Svima nama je poznat vjerodostojen hadis, hadis Allahovu poslanika za kojih možemo kazati da je konkretan odgovor na pitanje koje je postavljeno gdje kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam ženu udaju ili žena se uzima zbog četiri stvari. Znači ljudi kada tragaju za ženom, jedan od ovih razloga uzrokuje da čovjek odabere ženu. Ljepota, porijeklo, imetak i vjera. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam na kraju bi zati دِيمْ تَرِبَتْ يَدَاكُ Ti odaberi vjernicu ruke ti se uprašile, bukvalno prevedeno, ali znači u kontekstu našeg jezika Allah ti se smilovao ili postičeš svako dobro. Ovo je konkretan odgovor Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Da, ja sam lično svjestan da je u današnjem vremenu izuzetno teško naći osobu koju je spomenuo Allahu poslanik alihi salatu wasalam, jer mnogo je žena koji se deklarišu kao muslimanke, ali je malo onih koji su odabrale taj put da slijede Kur'an, da slijede sunnet Allahu poslanik alihi salatu wasalam, da za glavnog uzora u svom svakodnevnom životu uzme ashabike, supruge Allahu poslanika alihi salatu wasalam, da se ugleda u Hatidžu, u Aishu, u Safiju, i mnoge druge plemenite i čestite ashabike. To je ono što treba da čovjek traga kod buduće supruge, da vidi da li ona mašta da bude sutra kao neka pjevačica, glumica, manekenka ili je zaista spremna da u svakodnevnom životu oponaša i da to bude njeno ubjeđenje. Nije dovoljno samo da oponaša, jer ako samo oponaša bez ubjeđenja da je to pravi put, pitanje je dana kada će posustati ali da traga za osobom koja je u dubini svoga srca shvatila da je jedini ispravan put, put Kur'ana, put sunneta Allahu poslanika, put prvih generacija. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo rekli bude ispravno. Na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika shadu in la ilaha illa ente stavfiruke wa etubu ilike. إنه الحق الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق ينيب إنه الحق إنه الحق Poštovani slušalci, ovim ćemo završiti naše večerašnje druženje u okviru 414. emisije serijala emisija Innehul Hak. Vas odgovoriti nudimo mogućnost sve sutra uveče u terminu od 20 sati i 30 minuta kada je na programu i novo izdanje serijala emisija Riznica znanja u društvu sa uvaženim vjerskim autoritetom magistrom Safetom Kuduzovićem neposredno nakon izlaganja. Imat ćemo priliku da odgovorimo i na večerašnja pitanja koja su pristigla vezano za večerašnju temu i emisiju. Toliko molimo uzvišenog Tebare Kvetala da najboljom nagradom nagradi našeg večerašnjeg gosta i sagovornika, profesora Ledna Pezića i molimo ga uzvišenog Tebare Kvetala da ovo što smo istakli večeras bude dokazom za, a ne protiv nas na sudnjemu danu. Toliko poštovani slušalci, ponovo smo sa vama sutra uveče u terminu od 20 sati i 30 minuta u emisiji Riznica znanja. Toliko, subhanak Allahuma, hamdike. ešhedu an la ilaha illa أنت أستغفرك وأتوب إليك دو سلوشانيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته